Vienas vyras, vardu Ananijas, su savo žmona Safira pardavė žemės sklypą. Žmonai pritariant, jis pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų. Petras paklausė, Ananijau, kodėl šetonas užvaldė tavo širdį? Kodėlgi tu pamelavai šventai dvasiai, pasilaikydamas dalį gautų pinigų? Argi negalėjai sklypo savo laikyti ir argi pardavęs negalėjai laisvai tvarkytis? Tad kamgi taip sugalvojai savo širdyje? Juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Išgirdęs tuo žodžius, Ananijas sukniubo ir mirė. Didi baimė pagavo visus tai girdėjusius. Keli jaunuoliai pakilo, suviniojo marškomis kūną išnešė ir palaidojo. Po kokių trijų valandų atėjo Ananijo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė, pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą. Taip, už tiek atsakė ji. Tada Petras prabilo, kamgi jūs susimokite mėginti viešpaties dvasę. Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą. Jie ir tave išneš. Bematant jį susmuko jam po kojų ir mirė. Atėję jaunuoliai rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro. Didelė baimė apėmė visą bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Visi jie vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Niekas kitas neišdrysdavo prie jų prisidėti. Žmonės juos labai gerbė. Ir nuolat augo burys vyrų ir moterų įtikėjusių viešpatį. Žmonės net į gatves neždavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netirųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo išgydomi. Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi jo šalininkai, tai yra sadukėjų atskala. Degdami neapykantą jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėjimą. Viešpaties angelas Naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos ir tarė. Eikite ir atsistoję šventykloje skelbkite žmonėms visus šio gyvenimo žodžius. Jie paklausė ir, auštant, nuėję į šventyklą ėmė mokyti. Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo šalininkai sukvietė aukščiausiąją teismo tarybą bei visą izraelitų vyresnybę Jie nusintė į kalėjimą tarnus, kad atvestų apaštalus. Nuėję tarnai neberado jų kalėjime. Tad sugrįžę jie pranešė, mes radome kalėjimą saugiai užrakintą ir sargybinius stovinčius prie vartų, bet atidarę nieko viduje neradome. Išgirdę tokį pranešimą, šventyklos apsaugos viršininkas ir vyriausiasis kunigas sumišę klausinėjo, ką tai galėtų reikšti. Tuo metu kažkas atėjęs pranešė. Tie vyrai, kuriuos jūs buvote uždarę kalėjime, stovi savo šventykloje ir moko žmonės. Tada viršininkas su tarnais nuėjo ir atsivedė juos tačiau be prievartos. Jie mat bijojo, kad žmonės jų neužmėtytų akmenimis. Taigi, atsivedę apaštalus, jie pastatė juos prieš teismo tarybą. Vyriausiasis kunigas metė jiems kaltinimą. Mes jums drauste uždraudėme mokyti tuo vardu, o štai jūs užtvindėte Jeruzalę savo mokslu ir dar norite ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus kraują. Petras ir apaštalai atsiliepė. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs nužudėte pakabindami ant medžio. Dievas išaukštino jį savo dešinę kaip vadą ir išgelbėtoją, kad suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmių atleidimą. Ir mes esame šių dalykų liudytojai, taip pat šventoji dvasia, kurią Dievas suteikė jo klausantiems. Išgirdę šituos žodžius, jie baisiai iširdo ir norėjo juos užmušti. Tuomet taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti tuos vyrus. Ir prabilo. Vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas visi jo bičiuliai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo, gyventojų surašymo dienomis, atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šituos žmonės ramybėje, paleiskite juos. Jei šis sumanimas ar ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime. O jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Sergėkitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimo. Pasišaukę apaštalus, nuplakdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieka. Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti šventykloje bei namuose ir skelbti gerąją naujieną apie Mesiją Jėzų.